мало не до центру Вишнянки, де магазин і маленький базарчик. Видно, у селищі злочинець спіймав машину чи сів на попутну. Але ж ось лишив, подав майорові щось загорнуте в газету. Шульга розгорнув і побачив кепку. Кепочку майже без козирка, як і твердив таксист. Загубив він її тут недалеко, пояснив старшина, в кущах перед канавою. Видно, злякався лейтенанта, що у ліс і зачепився за гілки. І от що, товаришу майор. Здається, мені тутешній він. Там меліоратори канаву прокопали досить глибоку, і кладка через неї. Не знаючи місцевості, не знайдеш її, ліс густий навколо. А він дерся навпростець через кущі і молодняк до кладки. На контрольному пункті майор дав розпорядження наглядати за всіма навколишніми дорогами і поспішив до міста. Міцно тримав загорнуту в газету кепочку, наче вона була найкоштовнішим скарбом. Зрештою, так воно й було. Єдиний неспростовний доказ проти поки що невідомого озброєного гравіжника. Балабан длубався в замку, а Клемунда нетерпляче переступав з ноги на ногу в нього за спиною клятий комбінатор. Замикає квартиру двома такими замками, що не підступишся. Балабан уже дечого навчив Климунду. І той розбирався у конструкції найпоширеніших замків. Але замки, біля яких вони зараз поралися, були нестандартні. І Льоха стиха лаявся, добираючи відмички. Господаря цієї квартири, Романа Кириловича Недбайла, Климунда знав давно. Вони мешкали в будинках, що стояли поряд. Недбайло працював на м'ясокомбінаті, жив скромно, не мав ні машини, ні дачі. Та його сусід, постійний партнер Климунди в доміно, запевняв, що м'ясокомбінатор людина з достатком. Жінка його з дитиною все літо відпочиває в Сочі, а квартира, яка в них, кришталі килими. Сусід, що був сусарем, бачив. Колись недбайло покликав його відремонтувати кран у ванні. Саме квартиру недбайла і мав на увазі Клемунда, коли розмовляв з балабаном у сквері. Нарешті клацнув перший замок. Другий піддався одразу. І Клемунда слідом за балабаном ковзнули до квартири. Льоха затримався у передпокої, причинив за Спиридоном двері визирнув із-за спини Климунди, який зупинився на порозі вітальні. Чого стовбичиш, просичав. Климунда відступив, пропускаючи балабана. Стояв і розгублено дивився, як той швидко і впевнено перебирає речі у шафі. Задоволено посміхнувшись, балабан зняв каракулеву шубу, згорнув її і поклав у валізу. Глянь, що там, кивнув на письмовий стіл біля вікна. Якщо замкнуто, спробуй, подав відмички. Стіл справді був замкнутий. Проте Клемунда легко впорався із замками. Відсунув шухляди якісь зошити, теки з паперами, журнали. Увагу його привернула старовинної бронзи шкатулка. Спробував відімкнути, однак замок не піддався, покликав балабана. Той незадоволено покинув шафу, підійшов та, побачивши шкатулку, занетерпеливився, а може, там гроші? Очі в нього жадібно спалахнули. Він сильно натиснув на відмичку, певно, зламав замок, бо щось у шкатульці хряснуло. Відкрив її і аж свиснув від подиву. На дні лежали три пачки акуратно перев'язаних зелених асигнацій. П'ять, п'ять і дві тисячі прочитав цифри на наклеєних навхрест смужках. Дванадцять тисяч. ухнув Климунда. Пофортунило, видихнув балабан. Перераховувати не будемо, щасливо засміявся Спиридон. Недбайло рахував для себе. Балабан віддав йому одну п'ятитисячну пачку, та Климунда спритно вихопив у нього з руки другу двохтисячну. Ти що? загрозливо підняв кулак балабан. Усе навпіл. Візьмеш собі барахло. Там більше, ніж на дві тисячі. Але ж його ще збута треба.